amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe y'abarundi yatewe ku mukono yarusha uyu mwaka w'ibihumbi bibiri niyo ko leta y'u Burundi yategerezwa guhimiriza abarundi bahunze n'abateshejwe izabo guhunguka bakabaho nako hatankomanzi mu gihugu cabo c'amavukiro nico gituma muri Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri haroyeho mugwi ujejwe gusubiza mu zabo abaziteshejwe mugwi wahavuye usubirirwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo Nandi matungo CNTB waroyeho kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu uno munsi uwo mugwi ubwejejeho igikorwa cyo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo hoba hari intambamyi zikibangamiye ico gikorwa nikiki gisigaye gukogwa kugira ngo uwo mugwi ukomeze igikorwa cyo gusubiza hamwe abarundi kandi byose bigakogwa mu nzira inywanisha abarundi nivyo rero dushimikira ko muri kino kiganiro abari mu makungu muraza kutwakura murazi ko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zivise whatsapp Elia Kadogo ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro muri kumwe nanje Alain Desire Bukeneza sangwa ikaze sangwa 선생 꼬리 라디오 이상하리로 kugira rero tuvuge neza ibikorwa by'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB muri studio turi kumwe n'umutumire turi kumwe n'umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB ni Diodone Mbonimpa amahoro neza amahoro ndakuramukije nongere ndamutse n'abariko baratwumviriza kaze muri karadiridimba yego murakoze mhm tubandanije rero n'ikiganiro nyezina murumvise ko tutangwe tuvuga umugwi w'igihugu jeje gutatura amatanti y'amatongo murawuvugira uno munsi igikorwa cy'umugwi CNTB twavuga ko kigeze he murakoze eh, igikorwa cy'umugwi w'igihugu jeje gucatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB eh, kigeze ku ntambwe nziza eh, kandi intambwe tugeze kuno munsi turayishima ku rwego rw'intara kuko mm. twebwe amatati ari mu ntara zitandukanye z'igihugu aha nkaca ndababwira ko gisentb ifise urwego rw'intara ikongera ikagira n'igisata cy'iyungururizo Mugisata gisata cy'ingururizo naho duca tugira abatashimye bimwe byavuye mu ntara baca bunguruza mu gisata cy'ingururizo aho naho dufise ibitigira bigera ku bihumbi bitatu n'amadosiye amajana atandatu na mirongo ine n'umunani hariho n'izindi ngingo zagiye zirafatwa mugabo za z'amadosiye eh, agahera biciye mu mwumvikano kuko twebwe cyane cyane dushira imbere umwumvikano icyo twita arrangement amiable aho o dufise amadosiye agera ku bihumbi cumi n'icyenda eh, n'amajana atanu na mirongo indwi n'indwi aba abantu biyumvikaniye sente bikaza gusa ihezagira ibyo bakoze murumva ko basumba ingingo zagiye zifatwa muri sentebe mhm. muri sentebe kandi iyo abantu batwituye tugasanga abantu amadosiye batuzaniye ntajyanye n'intambara ko twebwe duca imanza zijyanye n'amatati y'amatongo ajyanye n'intambara uburundi bwagiye buracamo ibihe bibi ibihe bibi mhm. aba bantu rero duca tubarungika ahandi haba mu ntwaro muri sentare e, bakagenda kugira ngo bariho batunganiriza canke mu muryango Mhm. naho kuva icyo gihe gushika uno munsi twararungitse abantu bashika ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo umunani na batandatu ayo mhm. ni amadosiye ibihumbi bitanu amajana atatu na zarungitswe ahandi kugira ngo uh, baje mu zindi nzego kuko bidahuye n'ingingo uh, za sentebe aho turafise n'amatata ashika igihumbi n'amajana atatu na mirongo ine n'atandatu atakiriwe kubera ko bigaragara neza ko atari eh, ibya sentebe yego mhm. gushika uno munsi rero icyo twababwira dukoresheje mu bice by'amaporusantaje eh, turashobora kuvuga ko tumaze gukora ibice birenga mirongo indwi ku ijana y'igikorwa umugwi igihugu uje gutatura amatati y'amatungo n'andi matungo wari ufise hafi rero ibitigira bigera ku mirongo itatu ku ijana nibyo bisigaye ari aribyo bitigira iby'ibihumbi cumi n'indwi n'amajana abiri na mirongo indwi n'indwi ari mu rwego rw'intara hamwe n'ibihumbi bitatu eh, na cumi biri mu gisata cy'iyungururizo mm, mukize ngo ibi bice mirongo itatu ku ijana nibyo musigaje no kuvuga amatati yose murabona yuko amaze kubashikira nta ntayandi atobarashika atawariyumvira no kwitura umugwe mm, ayandi atarashika uno munsi twebwe eh, ntitwoyavuga ngo tuyashyire mu gitigiri kabiri kuko ntaradushikira kandi kira noneho mu itegeko kugira ngo biture sentebe nukuvuga harenze ico kiringo uh c'imyaka ibiri bataratuyitura e, eh, amatati yabo ntazosura kwakigwa bazoca baja mu masentare nukuvuga ko igitegeko rabitisigura neza rikavyerekana ego eh, mutomo yaho nyene nukuvuga ko igikorwa c'umugwi kizokogwa hanyuma umugwi hagera aho hagarika igikorwa cabo ego ego igikorwa c'umugwi kizo kiriho kuva mu 2006 hazogera igihe amatati yose ahere duheze dusozere abantu bafitanye amatata ajanye n'intambara ahagarare kugira ngo abantu babandanye n'ibindi rega ntitwokwama turi mu matata matongo n'andi matungo bijanye n'intambara intambara wana mu Burundi yarazaraheze mm -hmm. ubu hagezeho abantu banywana mm -hmm. e, banywana urabona ko n'umugwi ujejwe kumenya uko no kureranira uri ku kivi abantu rero banywane aba matata matongo n'andi matungo ahagarare kugira abantu baje mu bundi buzima busanzwe buzima bumeze neza atari ubw'intambara hako ba ari duga amanuka ku byo banyazwe kubera intambara icyo rero natwe nicyo twipfuza mu byo dukora byose kugira ngo abantu bateshejwe ibyabo babisubizwemo ubuvuba bwangu amaze n'umugwi wuheze igikorwa wugare tuje mu bindi bikorwa ego mukurindira ko abari mu makungu batwakora twababwiye nimero reka tuzisubiremwo mutanguza akamenyetso guteranya hanyuma amajana 257 irindwi na zitandatu ubusa 183 amajana 9 na 33 canke 61 ubusa 183 amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu ego Diodone Mbonimpa muti Sentebe icishira imbere n'umwumvikano ni ryari mubona yuko ababituye eh, bashaka kumvikana eh, ni he kenshi abantu batwituye eh, twebwe umwumvikano wa mbere uhera bagishika kwitura sentebe mm-hmm. turababwira tuti mwebwe muje kugira ngo tubatunganirize tukaca ku kivi bakabumviriza hanyuma bagaheza bagafata ingingo ariko imbere yuko dufata ingingo mm. uti wewe va mu itongo canke va mu nzu kugira ngo rijemwo naka mm. canke nzijemwo naka tubanza tukaba tuma ntigenda murabe ko mushobora kumvikana mm-hmm. mushira imbere umwumvikano muvugane kugira sentebe ize kuza kugufata ingingo mwebwe byabananiye abantu kenshi rero nk'ubu wabibonye muri madosiye navuze eh, amadosiye arenga hafi ibihumbi mirongo ibiri abantu bariyumvikaniye mhm. biyumvikanira gute rero mhm. umuntu arahunguka agasha asanga itongo yarisize nk'akarorero rigaragara yararyubatsemo amazu yaragize ikibazo acavugana nti hinge ndakugurire mhm. iri tongo urana nararigiyemwo bitavuye kuri jewe cyangwa naraguze bivanye n'uko yarigiyemo akabisigura ntireka ndakugurira ahantu hawe ndakuronderera iyindi pariseri uyibemwo maze tubane mahoro n'umutekano ibyo yumvikaniye akamugurira nta ngorane mhm. hari n'abaheza bakavugana bati jewe naje mva hariya mu misozi nza kuba ariko reka ko nsigaje nari mfise parcelle ya mirongo itatu kuri mirongo itatu reka tuyigabure ndaguye cumi na gatanu ku mirongo itatu nawe uronka aho wubaka mugabe y'icumi na gatanu nanje ku mirongo itatu umpaye kubera ko nayibayemwe ntabizi ndagukabire n'itongo ryo kurima hariya ku gatumba na jemva mhm. bakabikora bagasha biyumvikana bakabana mu mahoro n'umutekano n'abandi babashitse babivugana Eh, bagahana ubwo bwatsi bagahana amafaranga ugasanga babyiyumvikaniye sentebe itarinze kuza icyo rero ni igikorwa twe tubona k'abanyagihugu abatwitura bobo ubwa mbere na mbere biyumvikanira n'abandi rero byanka bagaca baza mu mugwi bamaze gushika mu mugwi eh, bakabumviriza ingingo igaheze igafatwa ingingo ifashwe ikimenyeshwa bene amatati mm-hmm. bamaze kuyimenyeshwa mm-hmm. utayishimye ifashwa ifatwa ku rwego rw'intara atayishimye acayungururiza ku rwego rw'igihugu mm. eh, imyaka cumi n'ine rero iri kirahera irarangiye mm. uwo mugore kurakora eh, nta ntambamyi mubona eh, mwagiye murahura intambamyi intambamyi ziriho mm. ntizobura mu gikorwa nk'iki mm-hmm. na cyane cyane usanzwe uzi ko itongo ari bitwaza ko urumva yambuwe irabira mm-hmm. umuntu abaye mu imyaka irenga mirongo ine ukaza no munsi yatsinzwe ntivayo aratera igere mm-hmm. ibyo rero bigatuma bashobora no gushwana no gushamirana bagakomeretsanya mm-hmm. eh, hari n'abandi rero iyo tubahamagaye ngo baze kuburana kugira ngo tumenye ukuri eh, biteza utunyoni bagakwepa bakanka kuza kwita babigira nkana kuko babazi ko baje ibyo barimo atari gwabo mm. ibyo rero baba ariko baraburagiza igikorwa c'umugwe hari n'abandi banana canke baza gusura bagasura ibinyoma bakabesha ngo ahantu je nari ndahazi ngo ntihari kwa naka wababaza neza idonido ugasanga ahubwo uyari icabona eh, c'umuntu kwitongo ryanyazwe mhm. nta n'imyaka afise yuko ico gihe yarahari ugasanga nyene abantu babesha kugira ngo baburagize igikorwa c'umugwi ivyo rero no munsi gaco gituma n'amatata ari karahera n'ingoga biriko birahera ko mu itegeko harimo ko umuntu asuye ibinyoma mhm. akerekana akavuga ibitari byo cyangwa uri mu ntwaro yanse gutanga igipapuro iki n'iki n'iki tumusabye amakuru mhm. ahanwa hisunzwe amategeko agahanishwa umunyororo eka n'amahadabu akayacibwa kugira ngo kubera ko yaburagije igikorwa cy'umugwi ego dido nimbona impa mu bihumbi na cumi na gatanu mubonye hariho abarundi batari bake bahunze eh, iki gikorwa cy'umugwi n'icyahungabanye Eh, mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igikorwa cy'umugu cyarahungabanye gatoya mm. cyarahungabanye kuko murabona ubwa mbere hatanguye imigumuko mm. twebwe eh, rero dukorera ku mutumba muri quartier mu ikomine aho hose amatati ari mm-hmm. tugakorana n'abajejwe intwaro haba mu kumutumba mutumba no mu ntara eh, iyo hari imigumuko kandi iki gikorwa ca sentebe baragikoreye ko cyane n'abanyapolitike kinyagi bavuga ko sentebe ije kubangaza ije kubata hanze ije kugira ibiki n'ibindi baratuvuga ko ibitari bike aba bantu rero hari umutekano muke muri quartier hari umutekano muke eh, ku mutumba kanaka Sainte Benihayizangijeyo mhm. nitwagiyeyo akazi karahagaze gatoyi kuko eh, twarindiye nti amahoro n'umutekano banze bigaruke mu gihugu bitsimbatare gutyo tubandanye tuja ku kivi ikindi bihumumugumuko ya 2015 sentebe gusa yoba yarahungabanije mhm. igihugu cyose murabizi mhm. carahungabanye kuko hari umutekano muke kandi hari umutekano muke nikarahara mu ruganda ntibacura mu Burundi icihutirwa ca mbere cari co kugarukana amahoro n'umutekano kandi nivyo vyakozwe turakengurukira leta mhm. nivyo vyakozwe amahoro n'umutekano rero bimaze kugaruka nubona twasuye ku kivi turakora neza hisinzo amategeko abantu bariko barasubizwa mu vyabo atangorane nimwe ego igikorwa canyu rero kiraba aya matongo canke ayandi matungo hakaba hari abahunze nabo mwasanze eh, barabwa n'amadosi mwariko murakoresha murakorera ko canke yandi yoba yarabashikiye mugaca musanga hariho abasuye guhunga e, byarashitse nko mu ntara eh, ya Makamba na Rumonge mm -hmm. aha ndabigira ko mhm. muri aya madosiye asigaye ibihumbi 17 n'amajana 277 tutaraheza gukora mm -hmm. kugira ngo atorege umuti novuga ko ayarenga ibihumbi 10 byose ari mhm. mu ntara ya Rumonge n'intara ya Makamba mhm. ayarenga ibihumbi umunani ari muri komine rumonge yahunze adahari tubomurindira mugabo eh, musanzwe muzi itongo ni ikintu kitimuka itongo ntaho rija turaheza tukabwira uyu bafitaniye amatati uti ko muburana adahari ihangane mm-hmm. rindira tumurindire ahunguke agarutse muzobandanya muburana mm-hmm. izo ngingo zarafashwe ariko novuga ko atasi benshi gose si benshi tuvuga ko hari ibyo bahagaritse kira noneho no mu bantu bahunze akenshi wasanga harimwe abari baje kwitwara mm-hmm. aribo bari bitwaye ico gihe umuntu yarasanzwe afise iryo tongo acabandanya arikoreramo mu kurindira kuyo baburana azogaruka kugira ngo nkumbure eh, tumutunganirize dosiye zozo zigumaho ntaho zija turafise ububiko bwiza umeze neza kandi butunganijwe neza atangorane n'imwe yuko amadosiye yabo ashobora gutaka ego abari mu makungu rero mutwakure mutanguze akamenyetso ko guteranya amajana 257 irindwi na zitandatu ubusa 183 amajana 9 na 33 itandatu n'imwe ubusa 183 amajana 9 na mirongo itatu na zitatu kugira ngo mugire ikibazo mubajije umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTP eh, ndamuramukije nyabwira ndakuramukije placide ego placide rero placide eh. ijambo ni gwawe wumvise uno munsi igikorwa cy'umugwi sentebe aho kigeze aravuze n'intambamyi zimwe zimwe hari icyo wifuza gushikiriza reka n'akabazo ijambo ni rwawe rero nafise ibibazo nka bitatu canke ndamubaza ego none mbandane no ku bibazo bindi nagenda mbanze namaze ikibazo gitoya abo bantu nabo leta leta ko sente begeni ko ari ikintu cya leta ni w'igihugu aha ni w'igihugu n'umugwi w'igihugu si leta yego batanze uwo muntu yaronse igitongo wundi ko mhm. twaba twumva ko baca bamwirukana bagataha hanze mhm. ego reka eh, akwishyura arakoze paraside kuri ico kibazo mhm. iyo umuntu ahunze canke agahunga ahungutse mhm. agasanga itongo giwe, barayitwaye inzu yiwe birabaha ibujumbura n'ahandi ugasanga amazu barayatwaye mhm. twebwe icyo dukora no gutohoza mhm. tugatohoza neza tukabaza uyu muntu ari muri iyo nzu ntiwe w'iy'inzu wayironse gute mhm. wayikuye he wayihawe nande dusanze neza iyi nzu yayironse ayihawe eh, na leta hariho uko bigenda kugira ngo leta itange inzu mhm. atari rwayo mhm. umva ko itanze inzu y'umunyagihugu mhm. kandi kuva kera na nta na hamwe hari itegeko rivuga ko leta yokwaka umunyagihugu umuntu iyo kwaka umunyagihugu inzu cyangwa itongo ikariha uwundi mm. twebwe turatohoza neza tukamenya ingene iyo nzu wayishyitsemo Eh, amatohoza kerekana iyo yavuye n'ico wakoze waraguze kugira ngo uyishikire tumaze gutohoza tukamera neza neza akagira ati iyo nzu yayihawe na leta iyo nzu yayihawe na leta mhm. hariho uburyo mhm. rero dusanzwe wayihawe na leta biciye mu mategeko sentebe ntigukomanga mhm. ni nta n'imwe ariko tukagaruka mu bihumbi kimwe n'amajana mirongo irindwi na kabiri abantu biswa bamenja bakicwa hariho inzu z'abantu baravuze ko zinyagwa bakabyandika muri jujuma yabaye urubanza rwabaye barabyandika ngo abantu n'aba n'aba n'aba n'amazina ariho mm. ngo bisobamenja inzu zabo nizifatwe eh, zihabwe abandi mm. mu nyuma izo manza none izo manza uko byaciye bigenda uko byaciye bigenda mu mirongo indwi na kane mm. umukuru w'igihugu cyo gihe micombero umushari micombero yaciye asinya itegeko rivuga ko abantu bose bahawe amazu muri ubwo buryo ibyo bintu bisubizwa bifuswe bisubizwa bene byo mhm. baragira bati araraduga nti uno munsi rero umuntu araza akatubwira ngo iyi nzu jene narayiguze ndayigura na leta none warayiguze na leta byagenze gute amahera watanze wayashizehe ukabura nuko byagiye biragenda dukoresha rero gutohoza tukaraba ingene wagiye muri ivyo bintu ni naho dutora n'uburyo ubivamwo hisunzwe amategeko Placide urabyumvise ikibazo rero gikurikira kandi wumva igikorwa igikorwa bamaze gukora gishimishije Placide rangiza rero kugira ngo aheza kwishure kumbura urafise nawe iciyumviro cawe hanyuma araheza kwishure rangiza rangiza imisegonda 30 eh reka kuza munsi muhera hasi twese twarabibonye twabibayemwo nshuti yanje mhm. ugume hafi wumvirize akwishure ego Dieudonne Mbonimpa mm. murumvise hari ibindi bibazo navyo aciye azana ati eh, muri ko muratora amatati y'amatongo ati mugenda cane cane ko ari amatongo canka amazu ati hariho n'ibindi yavuze bitari bike mwavyanditse ngo vya leta arakoze cyane kuri ibi bibazo babajije eh. ngo duko dutora umuti mugabo ahubwo ibintu tubita mu rudubi eh. nkumbure ibyajejwe mu gisirikare n'igipolisi kijandarume bakarengera ku mazu ya leta amatongo ya leta bagatwara atacamira ariko si bose ntimuvuge muri rusange ni wasanga bamwe bamwe niko navuze ugasanga hariho abavyihagiye canke bakabiha biwabo bidahuye n'amategeko twebwe mu byo tumaze gukora nubabwira ko tumaze kurenza amahegitari arenga ibihumbi 10 ibihumbi icumi tumaze gusubiza mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije n'amatongo arimo tukayasubiza muri leta kuko bigaragara neza ko aya matongo abayafise bayatwaye bidaciye mu mategeko mm. akarorero ka hafi mm-hmm. reka ndaguha akarorero ka rugofarume mu rugombo mm-hmm. mugende mubaze amahegitari agera ku gihumbi n'amajana atandatu na mirongo itatu twarasubije muri leta muje ngaha ku muzinda amahegitari agera ku majana ane na mirongo itatu mm-hmm. twarayasubije muri leta turasubiza muri leta kuko twabonye neza ko amatongo eh, yanyaze bidaciye mu mategeko genda murabe mu gice eh, kuva inyanza rake gushika mu rugombo mu cibitoke mhm. muje muri kojeriko mhm. babahe raporo hariho amatongo yari mamwo ipama mhm. ari mwanishira hamwe kojeriko rya leta aya matongo twarasubije mu minu ya leta kugira ngo leta yakoreremo twebwe rero mu byo dukora nkuko byose biza muri CNTB mu rw'igihugu si imana ariko iyo umuntu avuze ati irya shyirahamwe rijya tongo ryari rya leta ariko kubera intambara naka yaraginyegeye kamudoma ko n'urutoke twe duca tubikorerako nkasaba rero na Placide nimba karo rero kaya mashirahamwe yavuze nti naka ndamuzi ko yagize ibi nibi nibi muri leteri muri verundi muri fon nkuko yabivuze aca abashikira nadushikire mm. aduha umuco hanyuma n'abajejwe intwaro ubushikiranganje bujejwe tubwandikiye tubwiye tutari umuntu yatubwiye ibi nibi nibi nibi hamba umushingwa umushingwamanza yitware ivyo bintu bigaruke mu minwe ya leta kuko mu dutunganiriza koko mm -hmm. na leta irimwo kandi tatura amatati yabo mutunganiriza hariho ababa ngo barahunze baragurishije amatungo yabo eh, ibyo ni bimwe navuga ko mu byo mugwi ukora mhm. ukorera ku matohoza mhm. aya madosiye ari muri sentebe mhm. si yose izi ngingo zose zafashwe si zose zikomorera ibintu abantu hariho ingingo nuko bitavugwa hariho ingingo umuntu tumuhebuza twamubwira tuti naho wewe witwaye uvuga ibi nabiri twaratohoje dusanga eh, waragurishije mm-hmm. uno munsi hari n'abaza muri sentebe ababyeyi babo baragurishije mm-hmm. ah, kuko ah, baba baritavye imana hasigaye abana hasigaye inshuti abaryango aba aba bakaza bakagira bati twebwe ijya nzu yari ya naka yari ya data mugabo ni naka twatohoza neza tugasanga uyu mubyeyi yafuye naho yagandaguwe bunyamaswa mm. eh, mu gihumbi kimwe magana mirongo yitwa uku ariko yari yaragurishije ibyo biraba mm-hmm. eh, muzogende murabe akarorero k'ingingo iheruka gusohoka mm-hmm. vuba mm-hmm. ni umuryango witwa bijeje mu mugamba mm. hari abantu baje kwitwara mm. baritwara baragira bati sentebe mudusubize iyi nzu ni rwacu mugabo abo bantu mu nyuma twararonse ikete ry'uwo muzungu yitwa panagoriyotisi mm. niba ntihenze mm. yandikiye abana babwira ati jewe iyo nzu ntiyari gwanje ahubwo bijeje yari yaranguriye mm-hmm. bigenda neza mucamusanga nibyo dusanga nibyo ubu ubu arayimukomorera nawe yaratangaye gose mhm. yaratangaye hari abantu benshi batangara ngaha hanya mu gisagara ca Bujumbura bazi ngo sentebe ngiraje ngo nukunyaga ariko kubera amatohoza dukora dusanga kandi twebwe ingene dukora ndakubwire dukorana n'abantu bavuka aho hantu dufate nko ku mutumburi kw'amatati dukorana n'abajya muri bajya batanu batogwa nko muri kariti tugakorana na babiri kuri chef de secteur dukorana na babiri mu ikomine hari abatowe mu nama za eh, mpanujwa zambu z'amakomine hari n'abagenwa na musitanteri mu ntara umuhanuzi mukuru wa buramatari ategetswe kubakorana na sentebe murumva eh, aba bantu bose mhm. barazi ukuri kw'aho hantu baravuga ukuri kugira ngo twebwe ibyo turi ko turakora dukorere ku matohoza yimbitse ntiduhave dufata ingingo tuze kwambura Paul ngo twambike Pierre sinzi ko mu buhinga bw'ibyuma ari wundi ari ku murongo twakure irindwi na zitandatu ubusa mirongo zitatu amajana icyenda na mirongo itatu zitatu munywanyi ku murongo alo alo turi mu kiganiro karadiridimba kuri radiyo y'isanganiro uno munsi turi ko tuvuga ibikorwa by'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo CNTB muri studio turi kumwe n'umuvugizi w'uwo mugwi Diodone Mbonimpa mutwakure rero abari mu makungu alo n'aho uba ufise aho utaha ego eh, viyane ibyawe ego viyane viyane ndakumva ego umuvugizi w'umugwi ati icyo bashyira imbere cyane cyane ni ukumvikanisha ni kunywanisha ababa bafitaniye amatati mwebwe rero muri ko murangiza kugira ngo uwo mugwi ushike kuri iryo hangiro narijya uri muri ya nzira yo kunywanisha n'abarundi icyo gikorwa gishoboke wewe akamo kawe n’aka akahe eh, urabona biragoye nko mu burundi umuntu aba amaze mu itongo muntu imyaka irenga mirongo ine mhm. umubwiye ngo navemo ngo risubiremo nyiraryo biragoye ngo kunwana aco nagira ngo umuboheye amaboko mugongo mm. ariko mm. abo bantu bari barikiye mu bintu by'abandi bamenye ko bitari byabo babitanga umutima mwiza natwe nk'uko twe twabiteshejwe tubisubiremwo mm. hama tubane neza basubire aho baba natwe aho twahora tuhabe hama tubane atacamire icyo cyo kintu mbona gikenewe hama barundi yumve yuko akwiye kubaho ari uko n'undi abaye apana yuko yumva ko akwiye kubaho wenyine eh, yihagiye eh, n'amaparasera y'uwundi muntu ngo ntitwere ngo yayataye bibiri na kabiri harabaye ugwirimo bibiri na kabiri itandatu bw'igihugu cyacu cy'u Burundi murakoze nanjye kubona murakoze ibihe byiza viyana murakoze murakoze yego tugaruke muri studio Dieudonne Mbonimpa muvugira CNTB mm-hmm. murumvise icimviro ca Vianney mm-hmm. turiko tugenda mu gice kibandanya kirangiza kino kiganiro eh, muti icyo mushyira imbere ni kunywanisha no guhuza cyane cyane ababa ariko baratata mwebwe none iki gikorwa cyo kunywanisha mwebwe mubona eh, bifatanije n'amatati mutatura mubona bigeze hehe ukunywana hagati yabo baba bafitaniye ayo matati twebwe eh, igikorwa tugeze ko cyo kunywana uno munsi mm. ukunywana n’ukuri ukuri ibirimwo kandi bimeze neza abantu barabanye mu mahoro n'umutekano mm. kiretse bijya byabaye imbere y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mm. aho abantu bari bafashe ibikorwa bya sentebe bakabigira ibya politike bashusha abantu mu mitwe bavuga amajambo menshi kugira ngo baburagize ibikorwa kandi bashike ku nyungu za politike mwarabyumvise bitari bike byabaye mm. uno munsi igikorwa twebwe dukora kiranywanisha kuko urabye aya matati y'amatongo amaze guhera hafi ibihumbi ibihumbi cumi na bine n'amajana atandatu na mirongo n'umunani hafashwe ingingo gushira ku bihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu na mirongo indwi n'indwi twafashe abantu biyumvikaniye urumva na n'amatati yababa hafi ibihumbi mirongo na bine mhm. amaze guhera kandi abantu bumvikanye mhm. aba bantu bose baranywanye mhm. kandi barabanye mu mahoro n'umutekano mhm. aba bantu bose nta n'umwe aravuga ngo nakayanyiciye umuntu kubera ko namubishije mu itongo sentebe yamikoze mu maraporo dufise gushika uno munsi nta muntu turumva ngo yahagandagu kubera ko sentebe yamwatsi itongo ikariha mweneyo aba bantu baranywanye ikindi kintu eh, kinywanisha nuko n'aba bantu hari abahungutse uno munsi barasabiranira mhm. ugasanga hari abamaze kuba ba mwana mhm. hari abamaze kuba bakwe n'abakazana babanaka kandi barasubijanije amatongo mhm. ikindi gikomeye cyane ni ego sangwa ikaze Kingsley ariko tubumva nabi nabi womenga muri kure cyane sinzi ko mu buhinga bw'ibyuma bo turabira akagoranaho gatumbereye tumumva nabi nabi ego Kingsley kaze muri karadiridimba murakoze cyane ego waramukije umutumire ego hanyuma mubwira ko n'icimviro cyanyu eka mbere n'ikibazo nimba hari ikibazo mufise kuri iki gikorwa cy'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo senutebe icya mbere nagomba nagomba mbamwishimire umugwi sentebe ku bikorwa umaze gukora mhm. na ekereziya katolika mm. aho urabajije kumbura mm. ni na karorero cyane na karorero cyane ni ikibazo kuko harahari aho ekereziya gatolika aho ifite amatungo menshi ntiyibaze ngo naho yagutse henshi naho yatwaye ariko ubivugiye ku iradiyo nk'ubu waba usanga uri kuragiriza abantu eh, ku iradiyo kumbure eh, vuga utagiriza abantu hmm. ahantu bafite amatungo hmm. birashobora gushika hari aho badutse mhm. n'ibyo mm. ibyo ntawe byanze uko kiri umugwi ukumenya ukuri no kurikuranira uri hajya kugira ngo ikintu kivugwe uko kiri gitora umuti ntabeshe rero ibyo avuze n'ibyo kuko muri sentebe muri amadosiye yose hari amadosiye dufise aho usanga abanyagihugu bitwarira paruwasi kanaka mhm. akarorero hariho nka paruwasi Bosco ya buterere mhm. hariho hariya musigati ahantu bagiye abantu bakitwa mhm. bakavuga bati aha iwacu um, turafitaniye amatati amatati yego mm-hmm. ese paruwasi si katolika gusa mm-hmm. akarorero fata za panekoti gifugwe mm-hmm. hariya za makamba ama mashengero y'abanglikane aba bose bo mu mashengero bemera imana n'abandi nabo nyine barafitaniye amatati n'abanyagihugu er, imbere yuko mu mwishura kumwe n'uwundi hari uwundi atwakuye alo Oui, alo. Ego kaze muri karadiridima ninde atwakuye? Eh, ni Placide ngarutse gato ego ariko ntufate umwanya munini ako utabajije n'akahe Placide ubugeregwa bwarahagaze bwarahagaze n'itegeko ririho barahagaze bateza kubukorera ko kuko ibyo baguma bavuga ngo abamenja ngo abakiye bavuga iki ibyo n'ibice bisobanutse ubugererwa ntibukira ah, ubugererwa uhuh. reka uhuh. n'amatongo uhuh. bafatira ku matongo wumva rero ubugererwa bwari bwahagaze kandi nimba bwabaye mu muco n'ibyo bateza kubigenderako ego aho aho utatomokewe rero ni ku naco aho utari utomokewe nako kajanye n'ubugererwa rero no nambare ko ubugererwa bwemera ko acibuka ko bwigeze kuba kandi bwabaye apuresi wasanduvite urakoze ibihe byiza aca kwishura ubugererwa bwarabayeho paraside ubugererwa bwarabayeho kandi apuresi wasanduvite ego kandi bwaravuyeho itegeko ririho ryasinywe n'umukuru w'igihugu eh, nyerecyubahiro jean batiste bagaza mhm. nuko ntarifise eh. ngaha eh, naho norishikiriza ngaha mu iradiyo isanganiro bokubwira n'amatariki n'umwaka n'ingingo zica nk'ibigabane birigize n'ibivugwamwo turabizi ubugeregwa bwarabayeho kandi bwarakuwe uno munsi rero mu byo dukorera ko senitebe ntije inyuma y'itegeko dukorera ku mategeko kandi turasoma amategeko tukayakurikiza kugira ngo umuntu atwituye atunganirizwe hisunzwe amategeko atawanjya wangura placide rero ni biravaho rero ndakubajije nti murabona ko muri ekibireta atasho muba muri murarenganya nimba bari bakuye ubugererwa ku bantu bose nta ngorane n'imwe placide ntaco sentebe mm. iri kirarenganya kandi iri jambo nturigaruke ko cyane ngabamenje kuko ryaravuzwe ariko n'amategeko yaranarifuse n'amategeko ararifuta mm. biravuga nti bintu nibisubizwe bene byo mm. amategeko arajaho uno munsi rero ubugeregwa bwarabayeho bwarabayeho kandi bwarafuswe aha tugize mu byubugeregwa duca dukwegera ko eh, n'amatongo menshi yo muri muri purene dorimbo ngaha imbo ibintu bijyanye n'amapeyizana mhm. murazi itegeko ryabyo ririgenga uno munsi twebwe ku itegeko ryaje baje ko kwitwarira wari muri peyizana hari uko tubyiga umuntu yarose iyo peyizana n'ubugererwa bwahagaze akayigumamwo eh. ibyo byose turabikurikiza uzi utohoze neza urabe amategeko arakurikizwa kandi uno munsi nta muntu n'umwe sentebe irenganya nta muntu mm. n'umwe irenganya nta n'uwo yigeze irenganya dukoresha itegeko tukabiraba neza urakoze placide reka tugushimire placide turi ko tugenda turangiza urakoze yego urakoze tugushimire nshimira imana ko uhari uzoba umugabo ntihagire uzorenganya ntihagire uzorenganya mugabo abantu umenye ko abarundi turi abarundi twese urakoze urakoze ibihe byiza nimba hari wowe ushobora kwihuta umwe twamwakira ego diyodone mbona impa ugenda mwishura abatwakwiye mwanahagije kubishyura hasigaye kingisireye kingisireye hariho mm. icyo mutamwishyuye kimwe aravuga ati hariho uwagurishije akagurisha akagurisha mbere begashika no kuri batanu mbege iki mm. gikorwa naco c'umugwi wanyu utorera ikibazo gute mm. ni ibintu ariko ndavuga ngarutse kuri ca kibazo c'amadini mm -hmm. dushire muri rusangi mm -hmm. haba ekereziya katolika aba pentecote aba protestante mm -hmm. uno munsi hari abantu baza bakatwitura bakavuga ko babatwaye amatongo erega gutwara amatongo ntibyitwa ngo ni ukunyaga gusa mhm. oya mhm. hari umuntu ushobora gusanga uno munsi ya ekereziya katolika mhm. irafashe itongo eh, irubatse korotire uruzitiro mm. ikarengera naka kubera ko adahari uno munsi arasaba bagasubiza akarimbi aho kari kari mm-hmm. kandi kubera ko ari ibintu bijyanye n'intambara sente bica ibyakira mm-hmm. si ukuvuga rero ngo bavuga muri rusange ngo hariho abanki kereziya gatorika yaranyaze cyangwa ngo idini ryaranyaze nicyo gituma sente duhari umuntu afise amatata aratwitura tugatohoza e, david muri kanada umurongo wari wangoye kuronka kabisa ego ego david iciyumviro canyu murangiza mu masegonda make murabona ko hasigaye iminota mike Ego ndaramukije umutumire. Ndakuramukije nanje David. Eh ndashimye neza icyo kiyago mudushikirije jewe kuva ku ciswe afere nyakabeto ngahe bujumbura sinari bwasubire kumva sentebe biranshimishije yo gusubira kubumva mm. kumva yuko muri no ku kivi mm. nukuri ndashimye ibikorwa muri mwo kandi ndashimye uko muri ko murabirangura birumvikana yuko muri ko murabirangura hisunzwe amategeko hisunzwe kunywanisha mhm. nibaza yuko ni ikintu gikomeye abarundi dukeneye kugira ngo dusubize hamwe imitima yahungabanye isubire mu gitereko hanyuma dusubire tubane neza nk'abasangiye igihugu mhm. urakoze cyane ego nta kibazo mfise kwa rugushima gusa ibiri ko birakogwa hanyuma no gushimira umutumire yari yitabye uno munsi kubera ntitwari tumuherutse murakoze murakoze ibihe byiza david ego eh, tugenda turangiza rero eh, dodone mbonimpa mumvise ibyiyumviro by'abatandukanye eh, hari ikibazo kumbure naco twogirera ikindi kiganiro mu bihumbi bibiri na cumi na kane turabona ko hararoyeho sentare idasanzwe iri ruhande y'uwo mugwi wanyu kumbure tuzokigaruka ko kugira ngo ibi byose mwebwe muri ko murakora mm, bigende binywanisha abarundi nk'uko muri Komora bivuga mwebwe mugira muti mugiye gukora iki canke mugiye kubandanya gute Eh, twebwe ibyo tugiye gukora nuko tubandanya twakira amatati gushyira kuri cya kiringo twahabwa n'aya a tukabandanya rero tuyakora neza kugira ngo atore umuti byose bihere mhm. nk'ubu nkababwira ko muri uku kwezi kose k'umunani mhm. abagize umugwi w'igihugu ko ari mirongo itanu nta n'umwe yagiye kuri tere mm. bose baricaye bari mu gisata cy'iyungururizo kuko twasanze mu gisata cy'iyungururizo twarumvirije amadosiye atari make mm. yababa hafi ibihumbi bibiri mm. kugira ngo aya madosiye yose bayumvirize ingingo zisohoke amenyeshwe bene yo kugira ngo ashyirwe mu ngiro ibi rero ni hamwe izi ngingo zifatwa mu gisata cy'iyungururizo nk'uko senta bikora umuntu adashimye ingingo ifashe urwego rw'intara ayungururiza ku rwego rw'igihugu mhm. aca ayungururiza muri sentebe ku rwego rw'igihugu mhm. ingingo rero ivuye muri sentebe ku rwego rw'igihugu utayishimye aja muri ya sentare rero ijeje guca imanza z'amatati y'amatongo n'andi matungo mhm. iyi sentare nayo muribuka igituma yagiyeho bararabye barabona ko iyo abantu bagiye mu masentare asanzwe mhm. amasentare asanzwe basanzwe afite amadosiye menshi mhm. abagwanye abatemanye abagize amasanganya n'ibindi n'uburimbi biba birebire mhm. umuntu ahungutse ntaheve ngo ashikire ibyiwe binyarutse kandi atagira icyepfo cya ruguru isentare iriho rero kugira ngo ibatunganirize cyo gituma udashimye ivuye iwacu aca yungururiza muri iyo sentare kugira ngo nayo imutunganirize twebwe rero nk'uko tubijejwe ubu dusigaje ikiringo muri iki kiringo kizohera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri by'imyaka mhm. itatu turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo bidukundiye aya madosiye arenga ibihumbi cumi n'indwi gatoya asigaye tuzobe twayahejeje mhm. kugira ngo umugurangize ikiringo biheze n'ibyaba bitarahera naho tuzotanga raporo kubo dusanzwe duha raporo barabe aho tugejeje gutyo batwongera ikiringo tubandanye dukora kugira ngo abarundi bateshejwe ibyabo babishikire babishikire hisunzwe amategeko kandi atawandya wangu murakoze cyane murakoze murakoze cyane twarangije kumure ico to kigaruka ko na cyane cyane kijanye na sentare muhejeje kuvuga ni na hano kino kiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira Placide yatwakwiregira kabiri mwe na David yari muri Canada dushimire cyane cyane umutumire twari kumwe hano muri studio twari kumwe n'umuvugizi w'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné Mbonimpa Mbonimpa tubashimire ko namwashitse hano muri kino kiganiro nanje ndabashimiye nejo ni mwankene azogaruka mwaho mwumvise David yavuze ko ngo ntitukiza ku radio gose mhm. ahubwo ubu twebwe uko amezi atataheze mhm. turashika dushikiriza ibikorwa twaranguye mhm. uno munsi kubera ko dushikiriza vyiza mhm. dushikiriza abantu bumvikanye basubije mu vyabo abantu ntibacumva kumenga sentebe irabaho uko kera bavyumva bariko badutera amabuye bariko bavuga uno munsi abantu ni vyiza baratahuye igikorwa c'umugwi